Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, bir arkadaş diyor ki, e, kadın hayız olurken niye e, oruç tutmuyor? Bunun hikmeti nedir? Ee, bunun hikmeti nedir? Hikmet arıyor yani bu meselede. Niye oruç tutmuyor? Evet. E, birinci biz bilmemiz lazım ki bir tane mümin ve mümine vacip olan üzerine Allah'ın hükmüne teslim olması lazım. Ne demesi lazım? Semi'na ve ata'na. Âmennâ ve saddakna. Bu en büyük hikmettir. Allah subhanehu ve teala Ahzab surasında 36. ayette ne buyuruyor? Diyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ Ne mümin ne mümine haddine değil. İza qadallahu ve rasuluhu Allah ve Resulü bir meseleye hüküm verdiler. Amran en yekun lehum khiyaratu min amrihim. Bir emir hüküm verildir. Ona ittiba etmeler lazım. Seçim hakkı yoktur onlara. وَمَنْ يَعْسُ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ظَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Kim Allah'a ve Resulüne isyan etti, apaçık dalalet yoluna düşmüş, yani cehennem yoluna gitmiş. Sırat-ı müstakimden ne olmuş? Çıkmış. E, Nur suresi 51. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnneme kâne kavlül mu'minin idâ du'u ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'na ve ata'na. Ulaike humul muflihun. Diyor ki Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki diyor ki müminlerin kavli ne olması lazım? Allah ve Resulü onları bir hüküm kılarken ne olmaları lazım? Semi'na ve ata'ne. Eşittik, itaat ettik. Onlar kurtulanlardandır. Muflih yani falaha uğramışlardır. Evet bunu bilmemiz lazım. Bizim üzerimize vacip amenna ve ne demek. Çinci bilmemiz lazım ki her mümin bilmesi lazım ki bu mesele iman etmesi iman şüphesiz bir iman Allah subhanehu teala hiçbir zaman balih hikmetuhul baliga balih hikmetiyle mutlak hikmetiyle bir şeyi emretmez illa bizim galip yani has bir maslahat çıkarı var. Bir şeyden de nehmetmez illa ona ne var? Ee, bir bizim bir çıkarımız var. Ama bunu biz bazen biliriz, bazen bilmeriz. Bazını aklımızdan e, bazını Allah söyler. Mesela so söylüyor kumardan içkiye sağ düşmeyin. Bu kötüdür. Şeytanın tuzağıdır. Mesela kadına yaklaşmayın hayızda bu ezadır, aziyettir yani hastalıktır. Bazını söylemiyor. Demek ki bir, bazını biz biliriz bazını bilmeriz ama sonuçta teslim olmamız lazım. Üçüncü mesele bunu bilmemiz lazım ki ümmet, ümmet bütün alimler katibeten genelde dört mezhepte de icma etmişler hayızlı kadın oruç olsa haramdır onun için. Haram işlemiş olur. Oruçlu kadın e, pardon hayızlı kadın oruç tutsa icmaen haram işlemiştir. Onun için siz bakmayın bazı ağızları var edebiyet yapıyorlar ama Hiçbir alimin dizinde oturmamışlar. Tarihleri belli. Kitaptan ilim kazanmışlar. Olabilir televizyonları var, radyoları var, imkanları var. E, e, olabilir e, popülerdiler. Bunlara aldanmayalım. Neye, neye biz inanalım? Bizim 1400 senelik tarihimiz. Yok bir tane televizyonda çıkar. Yen ilahiyetçidir. Yen de e, ilahiyetçi değil, popülerdir. Yani nereden çıktın sen bize allame cihan kesindin? Getir bir icazetin bakanım var mı sende? Yoktur. Çok var bu insanlardan. Bunlar diyorlar ki e, kadın hayızlı olsa da oruç tutabilir. Bunların yüzüne toprak sepmek lazım. Bunların yüzüne icap etse, icap etse bunların yüzüne e, yani bunları reddetmek lazım. Neden? Çünkü ümmet icmaına karşı gelmişler. Ne diyorlar? Biz de Arapça biliyoruz. Evet biliyorsunuz Arapça belli ediyoruz zaten. Ümmet icma etmişse dört mezhep bütün ümmet icma etmiş oruçlu e, hayızlı olana kadın e, şey e, oruç ferz değil. Ondan sonra orucunu kaza eder. Ama namazını kaza etmez. O Allah'tan bir rahmettir. Bunun hikmeti nedir? Bilemeyiz. E, bazı alimler demiş işte e, hikmeti nedir? E, e, Allah'tan ikramdır. Çünkü bu e, kadın e, hayz asnasında e, namaz e, beş vakit olduğu için, oruç senede bir olduğu için, tekrar olmadığı için allah Teala namazı tekrar ediyor. Bir sürü e, kıyasen e, şeyler söylemişler, hikmetler söylemişler. Bir kısmı makuldür, bir kısmı makul değil, bir kısmı olabilir, bir kısmı e, yani fikir yürütmekte güzel bir şeydir ama sonuçta bize bunlar ilgilendirmez. Bir mümine ne yakışır? Nedir hikmet Allah için şey yapmış? Eğer Allah zikretmemişse ne deriz? Hikmeti Allah emretmiş. Hikmeti Allah yasaklamış. Budur yeter bize. Mümine bu yeter. Hikmeti Allah yasaklamış. Bitti. O kadar. Hikmeti Allah yasaklamış. Allah bizi yaratandır. O mutlak her şey onun elindedir. Hikmeti de odur. Onun için bir mümine ne yakışır? Allah ve Resulünün ve onun peşinde giden ümmetin peşinde gitmektir. Yok her dönemde böyle ağzı olan konuşur. Bunlardan çok çıkmıştır. Ama ne kalmıştır? Hepsi çöpükteki gider ama ne kalır? Faydalı olanlar. والحمد لله رب العالمين